Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin ribanin semua amal yang baik. Walau tidak bihamdillah kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah. Bahwa apa amal itu putus Tidak bisa dibawa bekal mati menghadap Allah Majlis yang ramai ini tak bisa menjadi sebagai amal yang akan dibawa menghadap Allah maka kita awali dengan alhamdulillahirabbil alamin setiap majlis kalau tidak disebut selawat di dalamnya maka majlis itu menjadi antan jifah majlis bangkai busuk berulat dan berbau majlis yang dihadiri oleh mulia di tempat yang baik di waktu yang baik kita tak ingin menjadi majlis bangkai Maka kita berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Laisa minna Tidak dianggap sebagai umatku Manlanya Hamza Zirana Kalau tidak sayang kepada anak-anak Walau yang insyaAllah Fakabirina Tak hormat kepada yang tua Tak sayang kepada yang muda Maka bukan umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Makanya yang muda-muda yang disayang takut nanti terjepit, takut ada hal yang tak diinginkan, maka panitia menempatkan di atas. Semua yang berkumis turun ke bawah. Adapun yang alim ulama, cerik pandai, al ulama al ajilla, ulama-ulama yang mulia, al ahabaib al afadil, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Tanjung Pura Profesor Dr. Haji Tamrin Usman DEA Diplom Etud Aprofondi Bisa tahu Pak Ustaz Lama saya menghafal tulisan ini Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Civitas Akademika yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai turun dari mobil tadi, saya takut mau turun. Gimana mau turun ini? anak raja memakai emas. emas dipakai pergi ke sambas hanya satu yang saya cemas kalau-kalau kain ini lepas ini saya takut tapi itu pantunnya baru dapat di sini aja tadi. Begitu makan pisang pakai serikaya keluar ide-ide. Ini -ide. Nabi Alaihi Wasallam punya anak bernama Sayyidatuna Fatimah Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki bernama Sayyidina Al-Husain Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Zainal Abidin Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Sadiq Ja'far Sadiq punya anak laki-laki namanya Musa Al-Kazim Musa Al-Kazim punya anak laki-laki namanya Muhammad Ali Ridha Ali Ridha punya keturunan cucu cicit Salah satunya bernama Abdul Rahman Al-Qadri Itulah yang datang menjadi sultan pertama kerajaan Pontianak Terima Jadi hubungannya bukan sekedar hubungan agama Tapi hubungan nasab yang luar biasa Negeri ini kalau ada orang heran Kenapa Ustadz Abdul Somad disambut dimuliakan luar biasa Karena memang negeri ini negeri Islam dan ulama Negerinya cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi orang jangan heran Karena nanti ketika bicara tentang Islam, apa itu Pontianak Kalimantan Barat bicara Islam? Kok bicara Islam? Loh ente selama ini kemana aja? Dari sejak 1771 negeri ini dipimpin oleh Sultan bukan hanya sekedar Islam Tapi punya nasab silsilah darah Sampai kepada darah yang mulia Innal Hasan wal Husain Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain Sayyidah Syababi Ahlil Jannah Pemimpin pemuda penghuni surga Pak Ustaz, saya bukan Arab Kalau ada yang ngaku saya bukan Arab Saya pun bukan Arab Siapa yang bilang saya Arab? Makanya waktu saya di ceramah di majlisnya Habib Sheikh, selesai Habib Sheikh datang satu Habib dari Yaman, saya datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang tadi itu adalah Arab, sedangkan yang ini Arab-Arab cemas. Bukan Arab. Tapi ketika Islam datang, maka Islam bukan hanya untuk Arab dan non-Arab, berkulit hitam. Siapa namanya? Bilal bin Abi Rabah. Ketika Nabi datang ke kota Makkah tahun 8 Hijrah, maka Bilal yang naik ke atas mengumandangkan azan di atas Kaabah Menara waktu itu belum ada. Allahu Akbar. Allah kata Bilal Apa kata orang Arab Quraisy berbisik Alhamdulillah bapakku sudah mati Kalau tidak dia menengok burung gagak adan Karena <laughs> kulitnya hitam Kenapa Nabi tidak memerintahkan Sayyidina Ali? Kenapa Nabi tidak memerintahkan Sayyidina Utsman yang kaya raya menantunya? Kenapa tadi tidak memerintahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mertuanya? karena dalam Islam yang dilihat bukan Arab non Arab. La farqa al Arabi wal Ajam. Tak ada beda Arab dengan non Arab. Wal farqa bainal Abyad wal Aswad. Tak ada beda antara hitam dan putih. Kullukum min Adam wa Adam min Turab. Kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Dari tanah berwarna tanah akan mati menjadi santapan cacing tanah. Abdul Somad dari dalam tanah naik ke atas tanah, keliling keliling keliling keliling keliling keliling keliling mati masuk tanah. Apa yang disombongkan? Oleh sebab itu maka ketika kita sampai di tempat ini duduk sama rendah, tegak sama tinggi, tak ada beda. Ah ini omong kosong, katanya tinggi sama tegak sama tinggi duduk sama rendah. Kenapa Ustaz duduk di atas? Ya, kalau saya duduk di bawah tak nampak lah jangan di atas. Ladies first. Perempuan lebih utama. Tengok perempuan. Siapa bilang mengatakan apa itu agama Islam? Merendahkan perempuan, menyepelekan perempuan. Nih, ini ajaran ini datangnya dari mana? Tanzilal Azizim datang dari Allah melalui wahyu Al-Quran. Makanya tema malam ini adalah bersatu dengan kembali ke Al-Quran. Jadi kalau kita mau bersatu, maka kita jurus mesti kembali yang bisa mempersatukan kita Al-Quran. Quran ini jangan bayangkan kertas dari langit turun. Kertas yang turun dari langit itu bukan Quran. Apa namanya? Kertas jatuh dari gedung tinggi melayang. Quran itu suara. Suara Jibril didengar oleh Nabi. Suara Nabi didengar oleh sahabat. Suara sahabat didengar oleh tabi'in. Suara tabi'in didengar oleh tabi'in tabi'in. Suara tabi'in tabi'in didengar sampai ke bawah. Sampailah ke guru ngaji kita. Sampai ke kita. Makanya kalau baca Quran pakai guru Guru guru apa? Guru ngaji. Sekarang ada orang baca Quran nggak pakai guru. Lalu gimana? Di downloadnya Quran di internet www.quran.com. Dapat Quran digital baca sendiri. Alama. Bukan itu bacanya bro. Bacanya gimana? Alif lam situ? Mana ada mim di situ? Itu tulisannya jelas-jelas alama. Makanya berguru. Man la syaikhalahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, gurunya setan. Makanya mesti berguru, guru ngaji. Saya ini orang kampung, orang Melayu dari Riau. Diserahkan emak ke guru mengaji. Ayah sibuk cari nafkah, kontang, panting, lintang, pukang, tunggang, langgang. emak kerjanya bukan cuma memasak saja. Ibu-ibu yang sudah diberi kedudukan yang tinggi luar biasa di Universitas Tanjung Pura ini. Maka ibu tanggung jawab anak baca Quran. Harus bisa. Anak baca Quran siapa? Ibu menyerahkannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kasar sekali sama Pak Ustaz. Ya lembut. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam what can I do for you? Kebetulan Ustaz ini lama di pare. Maka lancar bahasa Inggrisnya. Ini anak saya Pak Ustaz. Mau belajar mengaji. Oke. Okay. Namanya Abdul Somad. Ini alif-alif. Saya dulu ngaji pakai alif-alif. Alif di atas, alif di bawah. Ya, alif depan. O, A, I, U. Oh ternyata di Pontianak sama. Sama. Alif dua di atas an, alif dua di bawah. In alif dua pan un, an in un. Sekarang yang senyum udah tua. Sekarang anak-anak tak tahu. Sekarang mereka tidak lagi pakai itu. Sudah pakai ikro, a a a, bataba, batata, bataba. Nah, Lalu terserah mau pakai koidah apa Koidah Baghdadiyah namanya Ada lagi namanya koidah Alif Bata Ada lagi namanya kaidah Hatta'iyah Ada lagi namanya Kiroati Ada namanya Ikro dari Yogyakarta Kiai Haji Asan Umam terserah Mau pakai metode apa Yang penting pakai guru Ini anaknya Ini alif-alifnya Ini beras satu kaleng Sama minyak lampu Dulu di kampung itu bambu Bambu diisi minyak lampu ngaji Dari tepi sungai pergi ke rumah guru Rumah panggung Macam rumah Melayu zaman dulu Balik mengaji, ngajinya tak dapat Lubang hidung hitam karena asap obor ah, Tapi suasana itu masih dirindukan sampai hari ini Kampung religi Nah, ini anaknya Ini berasnya ini minyak lampunya yang di ujung ada rotan sebesar ibu jari dibelah empat Pak Ustadz nanti kalau anakku nakal silakan pukul aku ikhlas dunia akhirat saya sangka basa-basi rupanya serius begitu mak saya pulang Anak-anak yang lama itu ribut. Datang Ustaz mengambil rotan dipukulnya. Rotan yang baru itu. Test drive langsung. Oh, saya padahal baik. Saya dari dulu baik. Saya diam saja. Kena juga. Habis kena. Kena di belakang. Sampai sekarang ingat saya sakit. Tapi setiap mau bulan puasa saya balik ke kampung kenduri arwah mengundang anak yatim, fakir miskin, sumbangan, saya tetap datang ke rumah guru mengaji saya. Assalamualaikum Tok, atuk sehat. Alhamdulillah. Kemarin pas mau puasa saya datang. Assalamualaikum atuk sehat. Saya cium tangannya. Ustaz tak dendam dah. Ingat aja sikit. Ingat ada. Ingat apa salahnya? Masa ingat tak boleh sedang tempat jatuh lagi dikenang apatah lagi berulang mandi Tak Salahnya kita ingat guru mengaji Kita bawakan dia sorban Kita belikan dia peci Apa yang bisa kita senangkan hatinya Tapi yang didapat guru mengaji itu bukan sekedar itu Ada yang tak putus dengan kematian Apa dia? Andai guru mengaji saya itu mati meninggal dunia Maka dia dimakan cacing tanah malam ini saya ceramah, besok saya ceramah, maka akan mengalir pahala ke makamnya seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itulah yang kami inginkan sebagai akademisi, dosen. Saya sehari-hari sebagai dosen. Kalau di Malaysia namanya pensyarah diambil dari bahasa Arab syarah. Syarah artinya menjelaskan. Pensyarah orang yang mampu menjelaskan. Makanya sebelum dosen masuk, mahasiswa bingung. Aku bingung materi tapi setelah pensyarah tadi masuk menjadi jelas kerana dia pensyarah. Dosen apa artinya? Sampai sekarang saya tak tahu apa arti dosen. Ada pula kawan saya mengejek, "Kok dosen?" Iya. "Oh, yang gajinya dua sen ya." penghinaan luar biasa. Kami sebagai ustaz, sebagai habib, sebagai dosen, sebagai ulama yang mengami inginkan itu apa? Mengalir pahala setelah kematian. Maka ibu-ibuku yang tetap mengajar di surau, di langgar, di musola, anak-anak gadisku yang remaja, tapi kau mengajar adik-adik kelasmu yang mahasiswi, kau punya kelompok mengaji, lanjutkan adik-adik yang program hijrah, ini Pak Ustaz di Pontianak ini ada anak-anak muda yang sudah hijrah Pak Ustaz. Mantap. Kalian buat kelompok mengaji. Kalian mahasiswa, mahasiswi semester 1, semester 2. Tapi yang laki-laki muridnya laki-laki juga. Jangan ini ada yang baru hijrah ini asal cari murid perempuan. Jangan. Yang perempuan serahkan ke akhwat. Kamu cari murid laki-laki. Mana masuk WA ke saya? Ustaz Somad, ya. Apa hukumnya saya ngajar ngaji muridnya perempuan? Asal masuk mengaji, semangat luar biasa. Kenapa? Ada murid baru, Pak Ustaz. Ini orang hijrahnya tak tulus. Kalau kau sudah hijrah, maka kau hijrah betul-betul, hijrah total. Tidak setengah hati. Tidak bisa kaki kita ini dipasang dua. Saya Pak Ustaz, memang kaki saya yang sebelah kanan ini di neraka. Tapi yang ini sudah masuk surga. Tidak bisa. Harus all out. Harus total. Aku harus hijrah adinda. Bagaimana dengan hubungan kita kanda? Kita akan jumpa setelah aku selesai S3 nanti. Begitu. Kata dia, kalau begitu aku pun akan pergi. Siapa yang duluan datang, itulah yang kuterima nanti. Say goodbye lah. Jangan sedih. Kenapa? Karena orang beriman pasti sudah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin. Allah Akbar. Yang paling kuat bilang Allah Akbar belum kawin tuh. Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah... Dari guru mengaji itulah kita mendengar huruf Bismillahirrahmanirrahim. Guru yang ngajar. Ini nah ada namanya huruf H. Bismillahi. Tapi kalau ini ha kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya Tuan Guru? Kalau H dipegang dada bergetar. Ha. Tapi kalau ha tak ada getarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mau ngajar gosok gigi dulu. Jangan habis makan petai jengkol. Anak-anak murid sekalian, ada huruf ha besar. Ha, ha. Ada huruf ha kecil. Pingsan anak-anak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rab Ra Ra itu tafkhim tebal Ra Jangan kau sebut Ra Tak ada dalam bahasa Ra Bismillahirrahmanirrahim Payah bahasa Arab ni apa Ustaz? Bukan bahasa Arab tu payah Bahasa kita yang terlalu mudah bahasa Inggris, bahasa Perancis. Coba tanya sama Pak Rektor, beliau lama di Tulus di Perancis. Bahasa Perancis pakai makhorijul huruf. Bahasa Inggris juga dalam bahasa Inggris ada huruf shin, sha. Mana contohnya? Workshop. Workshop. Ada. Dalam bahasa Inggris ada huruf fa. Fa, alif, ba, ta, fa. Mana contoh fa dalam bahasa Inggris? health. Health artinya sehat. How about your health? Bagaimana kesehatanmu? Kalau salah nyebut health jadi neraka. Health. Maka ada huruf shin, ada huruf za, ada huruf sa, ada huruf sa. Sa, sa, sha, sa. Ini tak ada dalam bahasa kita masih lemas kita tak ada. Makanya tak ada orang salah ngomong. Eh, saya suka sama si Kalau bahasa Arab tak bisa. Bahasa Inggris dengan main-main. Tapi hebatnya bahasa Arab. Bahasa Arab ada huruf bo. Wairil maubu'bi'an. Wairil maubu'bi'an. Huruf bahasa kita tak ada bo. Tak ada. dalam bahasa Arab ada huruf ta ta wasamai wat tariq dalam bahasa Arab ada qalqalah tabbat yada abi lahab wa tab qul wallahu ahad Allahu samad dalam bahasa kita tak ada dalam bahasa Arab ada panjang ada pendek hujan. Hujan bahasa Arabnya matar. Memtara matar. Tapi kalau soalnya panjang matar airport. Bayangkan dari hujan jadi airport. Gara-gara alim. Aina tadhhabu? Where are you going? Ana adhhabu ila al-matar. I am going to airport. Salah ngomong. Aina tadhhabu? Where are you going?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 Maju aja. Jangan takut. Maju aja. Maju Mohon maaf Pak Riko. Luruskan sholat. Muka agak serius kan sih. Luruskan sholat. Luruskan sholat. Dah. Allahu Akbar. ada orang tahu? Nah, itu jangan langsung maju. Ini udahlah baru hijrah, langsung maju sholat subuh. Oh, sholat subuh memang dua rakaat, kunutnya panjang. Nih saya ajari, tapi bertahap. Awalnya sholat ini, nanti ayat pendek-pendek, tiga ayat. وللمغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر يا من يا رسول الله إيه dibaca إيه، ayat إيه، يا di belakang kawan saya belakang kul bombah je lah ini penting nampak ini sederhana belajar mengaji jangan sampai makanya dulu orang Melayu kalau mau nikah wow, oh, lama sekali orang Melayu nikah makanya jangan heran tujuh hari tujuh malam Malam pertama malam merisik mengintai kira-kira dia sudah punya calon atau belum. Malam kedua malam meminang kalau memang belum ada calonnya maka dia dipinang. Malam ketiga malam berinai, malam keempat malam berkhatam Quran, malam kelima malam akad, malam enam malam ketujuh malam pesta besar. Pesta khusus satu malam, pesta umum satu malam, tujuh hari tujuh malam. Begitu dulu. Sekarang tidak ada lagi. Tiba-tiba udah goncengan aja. Kamu nikahnya kapan? Dulu mau nikah Januari kepada Ustaz Abdul Somad harap memberikan nasihat pernikahan di bulan Januari. Bulan Januari kita datang ke rumahnya pesta. Januari tahun depan baru diundang acara akikah. Dulu gitu, sekarang dah Januari nikah, April akikah. Memanglah dunia sudah mau kiamat. Oleh sebab itu maka kembali anak-anak. Alhamdulillah, Bapak Gubernur dengan ini memencet tombol di masjid di daerah mana? Tak boleh sebut nama daerahnya. Menjaga kode etik jurnalistik. Kepada bapak pimpinan daerah diwakili oleh kantor Kementerian Agama memencet tombol maghrib mengaji kepada para wartawan Arab mengambil liputan karena inilah inti ajarannya besok mau masuk koran pemencetan tombol habis bateri Alhamdulillah sejak malam 17 Ramadhan ditandai pemencetan tombol sampai hari ini maghrib mengaji berjalan apa maknanya maghribnya mengaji anak-anak satu pun tak ada mengaji Pergi kita ke surau langgar musalla sunyi sepi. Pak Haji, ya. Anak-anak ke mana? Ke mana Pak? Sudah berbuih mulut kami memanggil Pak Ustaz. Anak-anak bapak ibu harap antar dari maghrib ke isya hilang. Setelah dicek rumah ke rumah ternyata anak-anak sedang bermain-main. Dengan siapa? Upin dan Ipin. Upin dan Ipin baik. Saya tak ragu dengan itu. Meme pun baik. Meme baik, tak salah. Ada satu yang saya khawatirkan. Bang Saleh. Bang Saleh ni. Hati-hati. Bang Saleh memang tak jahat. Dia kerjanya minjamkan buku dengan mobil kecil. Cepat baliknya. Eh, Ustaz ternyata sering nonton juga ya. Iyalah, anak keponakan kita nonton, enggak kan kita diam aja. Artinya apa? Ini anak-anak kita di musli kita kontrol. Emak saya, ayah saya, membesarkan saya, itu tak terlalu berat. Tapi saya sekarang, saudara-saudaraku yang sebaya dengan saya, tanya Pak Rektor. Dulu Pak Rektor membesarkan anak-anaknya sampai bisa kuliah ke luar negeri, kira-kira berat tidak? Tak terlalu berat. yang merusak kepala Abdul Somad ini. Nih, tak banyak, bisa dihitung lima jari. Unyil, ucrip, usrok, Pak Oga, Pak Raden. Tapi anak-anak kita sekarang yang merusak kepalanya datang dari Amerika. Wonder Woman, Spiderman, Batman, Catwoman. Mohon maaf Pak Rektor, mohon maaf ni akademisi ni tak boleh porno. Wonder Woman, Spiderman, Batman, Semuanya kolornya di luar Padahal dalam tradisi orang Melayu Pantang menampakkan lekukan Makanya kalau laki-laki pakai kain song Songket Kalau tempat kami pakai songket Kalau mau pergi undangan pakai songket Songket itu dua Kalau anak lajang songketnya di atas lutut Kalau yang sudah menikah di bawah lutut Makanya kalau ibu nanti suaminya pasang songket di atas lutut, waspadalah. Kenapa anak muda itu songketnya di atas lutut? Supaya kalau dalam perjalanan ada apa-apa mudah dia buka silat. Karena dia atas lutut. Tapi kalau di bawah lutut, nah itu udah diintai-intai malaikat maut lah. Nah, Oleh sebab itu apa maknanya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Sekali layar terkembang surut untuk berpantang. Oleh sebab itu maka kita diajarkan budaya, agama sejalan. Kalau tidak sejalan yang mengalah adalah budaya. Karena budaya cipta karsa karya otak manusia mungkin salah relatif tapi yang datang dari Allah la yatihil batil min baini yadayhi wala min khalfi tak ada kebatilan di depan di belakang di kanan di kiri di atas di bawah yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim ibu-ibu yang di atas masih ada grup wirid yasin? Tak ada lagi orang baca yasin. Ada Pak Ustaz. Kapan? Sore. Sore apa? Sore Jumat. Ramai. Ah, ada lah agak dua tiga orang. Itu sebetulnya mempererat persatuan. Masalah apa yang dibaca ya? Pak Ustaz kami katanya enggak boleh lagi baca surat Yasin. Surat Yasin itu Quran atau bukan Quran? Quran. Mana ada larangan membaca Quran? Kecuali Yasin itu di luar Quran. Ya ini di luar nih Pak Ustaz. Mana? Nih. Itu Quran yang sudah dipisah. Namanya surat Yasin. Dengan berbagai macam fotonya, ada foto selfie, ada WhatsApp, ada close up, macam-macam. Baca Yasin. Ibu-ibu, sore ini kita tidak baca Yasin seperti biasa lagi ya. Tapi kita sore ini memperbaiki bacaan. Karena kalau cuma baca-baca-baca aja kita sudah lama. Sore ini kita perbaiki bacaan. Nah, untuk yang pertama, Ibu ketua dulu. Bu ketua, silakan baca tiga ayat. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم innaka la minal mursalin dah itu yang kedua kok kalau begitu dia jangan dipaksa kalau dipaksa juga nanti dia merajuk kalau sudah merajuk dia tak datang lagi kalau dia sudah tak datang maka rusak jamaah demi untuk memutuhkan jamaah percaya aja bahawa dia batuk kalau dia tak batuk mudah-mudahan dia batuk Dah lah bu. Mudah-mudahan ibu cepat sembuh ya. Ibu yang ketiga. Apa ah, saja bu? Ya. Ya asin. <laughs> Apa ibu baca ya asin? Ini kan ayat dua. Katanya. Rupanya baca latin. Nah, yang baca latin rupanya baru belajar. Apa salahnya? Dah selesai. Jumat depan, ibu-ibu Jumat depan kita tidak baca asin lagi. Jadi kita akan hadirkan ustaz kita baca tafsir surat ya yasin bacanya lah tafsir surat yasin a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim yasin ini ada yang mengatakan maknanya ya insan ada pula hadis mengatakan ini salah satu dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Hashir, Hasyr, Al Aqib, Al Fatih, Anal Khatim, Al Taha, Anal eh, Yasin, Anal Ahmad, Anal Muhammad. Makanya disebut salatullah salam siapa? Entahlah mungkin yang baca itu namanya Yasin. Ala Yasin ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibillah yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bacaannya paham. Jadi bukan sekedar jangan sampai baca ujung-ujungnya. Ini sekarang banyak orang baca Yasin tapi yang dibaca ujung-ujungnya aja. Al-Qur'an. saja. Masih syukur dia yang baca macam itu Pak Ustaz. Ustaz jangan ngejek-ngejek Pak Ustaz. Masih syukur dia baca. Terus yang satu tu tak berbunyi lagi. Apa yang kau baca? Ini asin lipsing namanya. Ini tren baru 2017 Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita jaga persatuan kembali kepada Al-Quran Lalu kemudian anak-anak ini dimasukkan dalam SDIT, SMPIT, SMAIT Al-Quran Nanti terserah dia mau kuliah ke mana Dia mau kuliah ke McGill Kanada silakan. Dia mau kuliah ke Jepang silakan. Dia mau kuliah ke Amerika silakan. Dia mau masuk ke Sorbonne Perancis silakan tapi kepalanya sudah ada Al-Qur'an. Ini anak ibu, ya Pak Ustaz. Di mana sekolahnya? SDIT Tahfiz Quran. Berapa juz? 30 Pak Ustaz. 30 juz? Tidak juz 30. Enggak apa-apa. Daftarkan anak anda segera SMP IT Al-Quran Kalau tamat dari sini Hafal 3 juz Juz 30, juz 29, juz bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa baca Quran dan hafal 120 hadis. Kok bisa 120 hadis? Arba'in tiga kali. Kelas 1 30, kelas 1 40 arba'in, kelas 2 40, kelas 3 40. Maka tertolonglah anak-anak kita. Biayanya dari mana? APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. yang menandatangani APBD-nya siapa? Anggota legislatif. Yang memilih anggota legislatifnya siapa? Kita. Maka kita pilih orang yang punya spirit Al-Qur'an. Quran. Jangan nanti calon-calon caleg pergi ke masjid. Bapak ibu sekalian, nanti tak lama lagi akan pemilihan calon anggota legislatif. Tolong pilih saya. Ini saya bawakan tiga gulung karpet sebagai DP. Kalau saya menang, insya Allah saya tambah lagi. Tapi kalau saya kalah, yang ini saya jemput balik. Bapak kalau datang ke kemari, jangan bawa karpet. Karpet kami sudah mantap. Bapak kalau kemari jangan bawa AC Kipas kami sudah banyak Bapak kalau kemari jangan bawa lampu Lampu kami sudah hebat Tolong bawakan perda Peraturan daerah Pertama Peraturan daerah Gitu Ini sekarang Sekolah sudah dihilangkan dulu Ini tempat negeri pondok pesantren Para alim ulama Berapa pelajaran agamanya Quran tajwid tarannum tarannum bayati soba sika nahawan jaharka ditambah lagi arut kawafi dalam bahasa Arab ditambah lagi nahu sorof balawah mantik bayan ditambah lagi badik sepuluh. tambah lagi hadis ulumul hadis rijalul hadis hadis tahlili hadis maudhu'i tambah lagi tafsir ulumul quran tafsir tahlili tafsir maudhu'i tambah lagi fikih 20 usul fikih qawaidul fikih 22 pelajaran agama 22 pelajaran agama disempitkan menjadi satu PAI pendidikan agama Islam makanya jangan heran profesor, doktor, tamat dari negeri berilmu pengetahuan, tapi kering, otaknya kering, jiwanya kering. Sampai ke Bandung, sampai ke Jakarta, ikut siapa? Eh, malah ikut Dimas Kanjeng. Kenapa? Karena spiritualnya sudah kering. Ibu, Kalau pergi anak pagi sekolah Pasti dimasakkannya nasi goreng Mie goreng Dikasih telur dadar Mata sapi Anaknya payah makan Tapi anaknya suka main bintang nah, Dimasakkannya mata sapi bentuk bintang Anak tengah suka bintang Suka bintang Makannya ha, ha, ha, ha. Begitulah sayangnya ibu Kebetulan ibunya poluan Makan kalau tak makan awas ada jangan tersinggung tak ada puluhan yang begitu kekomat aja tu ngarang ngawur itu artinya apa kita punya cara bagaimana anak-anak ini mengaji maka buatlah metode TK Al-Quran SD It Quran bapak-bapak yang kaya raya yang mobilnya banyak yang rumahnya besar yang banyak duitnya buat jangan berpikir pesantren besar santrinya 3000 ribu saja tiga lokal. Lokal A, lokal satu, lokal dua, lokal tiga. Tiga puluh orang, tiga puluh orang, tiga puluh orang. Bapak sudah menyelamatkan sembilan puluh anak dari sekuler, liberal, kafir, murtad, sesat masuk ke dalam. Kembali ke Quran tablik akbar penting tablik akbar pengajian ini penting tadi malam waktu pengajian ustaz yang datang dari Riau itu ustaz apa namanya? entah aku pun tak ingat entah siapa namanya mudah ingat nama saya ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak sudah tertulis di situ Abdul Somad Qul wallahu ahad Allahu Somad bagi yang ragu aku ragu dengan ustaz entah ustaz tidak ya gitu Maka semua jadi tuliskan di situ. S1 Al Azhar Mesir, S2 Dar Al Hadis Al Hasaniyah Institut Maroko. Maroko. Banyak yang bertanya-tanya ke saya, Ustaz dari mana? Maroko. Dekat dari Maroko, ya, Pak Ustaz. <laughs> Sehari-hari dosen Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim. Sultan Sarif Kasim nama Sultan kami di Kerajaan Siak. Sri Indrapura, Kerajaan Melayu Riau. Sultan Syarif Qasim. Syarif dipangkal namanya menunjukkan dia Syarif keturunan Nabi. Yang laki-laki Syarif, yang perempuan Syarifah. Kami dari negeri Melayu dan kami tuju di sini juga Kerajaan Melayu. Kami dari Raja yang keturunan Nabi di sini juga sama. Ha, ini semua bangkitkan semangat. Yang jadi masalah, what's next? setelah tablik akbar ni apa? Gimana setelah tablik akbar kemarin? Hmm, apa? tak nampak. Bukan itu yang kita inginkan. Setelah tablik akbar, yang selamanya ragu-ragu. Ini duit ini mau kubawa main judi ke uh, Las Vegas? Atau mau kawin lagi ya? ini duit maka kau belikan tanah kau dirikan lokal tiga kau cari pondok pesantren tahfiz Quran panggil dia kau ajar anak-anak di sini 90 anak terselamatkan satu orang kaya 90 satu orang kaya 90 maka kalau ada 10 orang kaya berapa anak yang sudah selamat 900 kalau ada 100 pengusaha berapa anak Kalimantan Barat yang selamat saya pun bingung saking banyaknya. Banyaklah pokoknya. Banyak. Selamatlah. Ceramah ni penting. Tapi ada action setelah itu. Jangan nato. No action. Talking only. Ustaz pun cakap aja tu, Ngomong aja pandainya. Mana buktinya? ini kita buktikan semua. Maka selamatlah anak-anak kita. Nah. Kau sudah hafal Quran Karena kau sekolah di pondok tahfiz Silakan mau ke mana Bayangkan kalau anak ibu Ustaz dari tadi ibu aja Mana lah asal saya pandang ke atas ibu nampak Ke bawah belum pak Ibu punya anak perempuan SD IT tahfiz SMP IT tahfiz SMA IT tahfiz Dapat beasiswa fakultas kedokteran Begitu tamat jadi dokter spesialis Pulang ke Pontianak Kerja di rumah sakit umum Jilbabnya panjang Rawat wajahnya lembut bekas air wudhu Mulutnya komat kamit ngulang bacaan Quran Masuk dia ke dalam ruangan pasien Sambil ngulang bacaan Ar-Rahman Allama Al-Quran Falakal Insan Allamahul bayan Ibu sakit Tak jadi sakit Belum lagi disuntiknya Sudah sehat pasien-pasien Coba kalau yang masuk Itu yang bukan dari sekolah Al-Quran Dokter spesialis Sekuler liberal Rambutnya pun macam durian Anak funky Oh Anting-anting 16 lapan di sini, lapan di sini, di sini, sampai macam satu kurban. Di bibirnya ada pula bibir. Menengok bibir dia pakai anting bibir kita pula yang ini. Kuku hitam semua. Anak panti hitam, hitam kuku. Masuk ke dalam ruangan pasien. Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Sakit dia, Sakit, sakit. Belum suntiknya mati pasien. Sakit pentingnya Quran. Makanya yang kita doakan itu kita tak minta anak kita kaya raya, kita tak minta anak kita penguasa, yang kita minta Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Apa sih qurrata ayun? Qurrata sejuk ayun mata, sejuk dipandang mata. Alhamdulillah Pak Ustaz Kalau menengok anak saya nu sejuk mata saya Kalau menengok anakmu Keluar biji mata saya Sejuk mata kita menengok Jilbabnya panjang Tangannya tertutup ke dalam Wajahnya bekas air wudhu Datang siung tangan Begitulah sejuk di pandang mata Yang salah siapa Kalau hendak membentuk bulu buluh itu bambu. Kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Karena rebung yang putih bisa dibuat melengkung, bisa dibuat melingkar, bisa dibuat membulat. Tapi kalau dia sudah menjadi bambu galah yang keras, hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala kita pecah. Nah, baca Quran ya. Jangan intervensi saya. Ini pribadi saya. Emang masalah Allah. Apa tak kumat jantung kita? Mau ditempeleng tinggi pula dia lagi. Mati. Mati itu semua orang mati. Rezeki jangan ditolak, mati jangan dikejar. Itu baru dapat saya dari Pak Rektor tadi salah mati semua mati keberanian tidak membuat engkau cepat mati pengecut tidak membuat engkau lambat mati jangan takut mati kau berani jangan takut mati apakah dengan berani itu kau jadi cepat mati tidak apakah karena pengecut kau jadi lambat mati tidak mana imanmu kepada takdir mati sudah tertulis tapi jangan gara-gara ini nanti pulang tak nengok lampu merah lagi itu pulang ah tak tengok kalau tak mati kata Allah takkan mati oi oh, kau orang tak betul nanti saya disalahkan Pak Kapolda saya undang satu lagi gila satu lagi nah oleh sebab itu kau berani membuat ini apa? Karena Allah. Kalau kau mati kata Allah, mati. Betapa banyak orang yang katanya mau mati tak mati. Ustaz saya sudah diponis dokter Katanya tak lama lagi mati Berapa? Tiga minggu kau mati Salat Jumat cuma tiga kali lagi Mati Terus tak jadi saya operasi Pak Ustaz Takut saya Masa kata dia urat kaki dipotong naik ke atas Apa namanya? Bypass Emang jalan tol Jadi operasi Enggak Pak Ustaz takut saya Berapa umur mau kata dia? Tiga minggu mati Sudah berapa lama? Sudah tiga tahun tak mati-mati Berapa banyak pula orang yang diponis Mata sehat, kuping sehat, otak sehat, jantung sehat Buah pinggang sehat, paru-paru sehat Darah sehat, gula darah stabil, jantung Sehat semua Azakin senangnya, aku sehat, aku sehat Tabrak mobil, mati Mati bukan untuk ditakuti kita yang meninggalkan anak yang pandai baca Quran ini, inilah yang menolong kita. Mati kita, dia ulang bacaan Quran satu hari dua juz. Anak-anak yang hafal Quran, itu ulang hafalan Qurannya satu hari dua juz. Kalau dia tidak ulang dua juz, maka dia lupa. Satu bulan dia khatam dua kali. Mengalir pahalanya ke makam kita. Macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itulah yang kita inginkan sebagai orang tua. Ibu mengandungnya 9 bulan 10 hari lamanya. Emang ibu dapat apa dari mengandung itu? Melahirkan dia meregang nyawa. Ibu-ibu yang melahirkan anak. Nyawa jawabannya. Ibu-ibu zaman dulu kalau menasihati anak begitu. Kau harus taat sama aku nak. Aku melahirkan mau meregang nyawa. Bukan macam ibu zaman sekarang. Macam mengeluarkan ingus saya. Sesar. Lahir. nah, nah, sembilan bulan sepuluh hari kau kubesarkan, nah, darah darahku mengalir dalam darahmu, nah, air susu, apa yang kau balaskan, nah, itulah balasan dia, mati kita didoakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Zalikal kitab la raib Tak perlu dia bacakan. Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan ini. Tak perlu. Automatically, otomatis sampai pahala bacaan itu kepada anak. Allah wakbar Anak-anak kita akan sekolah di sekolah tahfiz Quran. Cita-cita orang tua saya yang tak sampai itulah. Pulang saya bawa ijazah. Mas, aku sudah LC Ini Al-Azhar dari Mesir Aku sudah MA Ini S2 dari Maroko Kau tak hafal Quran Aku ingin kau hafal Quran Insya Allah anak aku nanti hafal Quran Sudah besar, masih kecil lagi Maka adik-adikku yang belum menikah Carilah calon istri Yang pandai baca Quran Syukur-syukur hafal Quran Kalau dia hafal Quran Nanti dia sambil masak baca Quran. Anak muda dilari lompat-lompat, tapi dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. al insa. Allamahul bayan. Anakmu yang sedang jalan-jalan lari-lari lompat-lompat otaknya tajam. Maka tak pernah dia tengok Quran Tapi dia hafal Quran Loh, Anak ibu aku hafal Quran Aku sambil masak si Quran Ibu-ibu yang tak pandai baca Quran Yang tak pernah dengar Quran Yang tak pernah baca Quran Sambil masak apa yang dia baca? Kiang racun Kucing garong Maka anak itu pun melompat langsung kucing Habis muka emak di cakar Ini koyak, ini koyak Bedak tiga inci tak bisa hilang bacakan Anak tu bawaannya Mau oh, zina Lagunya lagu zina Apa lagunya? Cinta satu malam Anak tu hobinya Mau oh, nengok Amisah Bacan Sahrukan Sanjay Dut Kenapa? Lagunya lagu India <laughs> Datang pula suami Dari belakang Haa ah, ah, ah. Makanya yang lajang-lajang. Tapi dua kali saya ulang ya. Tiga kali saya ulang. Yang lajang-lajang. Yang sudah jangan lagi. Jangan ini jadikan alasan nanti. Balik ke rumah marah-marah. Bunda, ibu, istriku. Patutlah anak kita ni tak ada yang pandai baca Quran. Kenapa? Rupanya aku salah pilih. Saya tak mau itu terjadi. Nanti panitia dipersalahkan. Gara-gara siapa? Gara-gara ceramah Ustaz Somad. Usah panggil, usah panggil itu lagi ke Pontianak. Kasih tahu ke Pak Rektor, stop lah Pak Rektor. Rusak jemaah kita dibuatnya. Yang baru mau menikah nanti. Pak Ustaz, mudahkan urusan pernikahan saya. Ya, kita doakan bersama. Maka kau carilah perempuan yang soleha. Datang kau ke pondok pesantren. Saya baru pulang, sahabat saya cerita Ustaz Somad, saya menikah lambat terus. Cita-cita saya satu saja. Apa dia? Istriku mesti pun hafal Quran. Saya pun pergi ke pondok pesantren hafal Quran. Saya pilih salah satu, saya nikah sama ini. Sarannya hafal Quran. Bapak tengok wajahnya, saya tak lihat wajahnya. Loh, kok berani? Saya tengok bapaknya ganteng, maknya cantik. Cerdasnya aku tengok foto bapaknya ganteng, maknya cantik, anaknya pasti tak jauh-jauh. Seperti kata pepatah, buah tak jauh dari tempat jatuhnya. Kalau jauh, pasti dibawa oleh kalong. Nah, Qurannya dapat cantiknya dapat. Kalau kau nikahi dia karena sukunya, berapa banyak perempuan melanggar pantangan suku, diusir dari suku, dicopot gelar. Kalau kau nikahi dia karena kayanya, berapa banyak orang jatuh miskin, hartanya kau tak dapat. Kalau kau nikah karena wajahnya, berapa banyak wajah berubah, musim berganti, hari berputar. Dulu memang cantik, Rambut bak mayang terurai Pipi bak pau dilayang Alis bak semut beriring Bibir bak delima mereka Hancur dah kacau Tak ada lagi yang asli Original Oleh sebab itu maka kau carilah Qurannya Yang punya anak gadis juga cari menantu begitu Cari yang mantap Qurannya Pak Ustaz Ustaz mau kami undang Untuk penceramah saya tak bisa lagi Kedua saya sudah penuh Ustaz tidak kami undang ceramah. Lalu apa? Menjadi ketua tim fit and proper test. DPR apa kepala daerah? Calon menantu kok. Apanya kita tes? Qurannya Ustaz Somad ngetes. Oh, oh betul. Anak bapak ni bukan sekedar cantik. Cuan bukan sebodoh pintar, cerdas luar biasa. Maka dia adakan lapit and proper test. Bodoh tanganlah pendaftar macam-macam dari mulai yang ganteng sampai yang tak laku-laku Siapa nama kamu? Nama saya Torik Pak. Apa jawab sama Iwat Torik? Wasama Iwat Torik. Kamu? Saya Anas Pak. Apa saya kurang lebih binas? Kamu siapa? Saya Imran Pak. Oh panjang tuh kali Imran. Emang saya Imran Pak, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Apa sih Kulhu Allah? Jadi kita tengok Qurannya. Jangan sampai salah pandang. Ini begitu nampak anak lajang ganteng datang bawa mobil mewah. wow. buka kaca, buka gorden tengok, inilah dia bang yang nampak aku dalam istiqorah tadi malam kenapa? memang dia bawa fortun merah metalik bang, ini dia orang jangan dulu mah, jangan terburu-buru, kita tanya dulu kita buat tim, Mimpi mimpiku tak pernah salah inilah dia orang jadi kita nikahkan anak kita, jangan tunda nanti dia ambil orang lain dinikahkanlah segera begitu seminggu selesai pernikahan anak pun balik berurai air mata Allah kenapa kau menangis rentang Allah dunia tak dapat akhirat melayan kalau kau kejar akhirat dunia bersimpuh di bawah tapak kakimu itu janji Nabi kau kejar akhirat dunia bersujud di bawah kakimu Tapi kalau kau kejar dunia Akhirat kau tak dapat Dunia kau tak dapat Maka berpikirlah Yang belum menikah Yang sudah jaga-jaga aja lah yang lain. Perbaiki bawa mengaji Luruskan Yang selama ini maharnya Al-Quran Balik dari sini Belilah linggis Untuk membuka kotak yang sudah dipaku Empat sumber dimasukkan Quran ke kotak empat kayu jati dipaku empat sudut. Oh, aku terima nikahnya dengan mahar sebagai al-Quran kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Tulai. Balik dari sini ambil tang copot. Di balik pakai kain sutra berwarna merah yang rupawan. Oh, bukan main. Dipaku dengan empat sudut ukiran kayu jati dari Jepara diletakkan di ruang tamu nan megah mempesona. Setiap kali tamu datang menengok berdecak kagum macam menengok kucing anggora. Apa ni bu? Itulah mahar nikah kami Quran dulu. Cantik. Oh iya lah. Pernah dibaca? <laughs> Dibuka biji ya, Menengok Quran seumur hidup Cuma dua kali Pertama waktu mau nikah Ini maharnya ya Yang kedua waktu mau mati tak mati-mati Dibuka atap tak juga mati Akhirnya bukakan Quran Mati kau kan Jangan sampai buka Quran Pahalanya sampai Quran diturunkan bukan untuk orang mati Quran diturunkan untuk orang hidup Tapi pahalanya sampai untuk orang mati لا أقول ألف لام mim harf alif lam mim tidak dihitung satu huruf alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf walikulli harfin asru amthaliha setiap huruf dibalas sepuluh alif sepuluh lam sepuluh mim sepuluh alif lam Jadi yang tak lancar jangan kecil hati. Karena makin tak lancar hurufnya makin banyak. Kalau lancar kan sedikit aja. Alam nasrah laka sadarak. Jadi kalau tak lancar, alam, alam, alam, alam nasrah. Tapi janganlah pula seumur hidup tak lancar. Sekali-sekali tak lancar apa salahnya? Lewat lampu merah, traffic light. Ada satu mobil Maju tidak, mundur tidak Kiri tidak, kanan tidak Tapi mobil yang di belakang tak ada yang marah Semuanya senyum Kenapa mereka tak marah? Karena di atas ada tertulis Belajar Maka balik dari sini Ambil peci, tulis Belajar Tapi jangan lupa Di bawah belajar itu ada dalam kurung Hanya sebelas pertemuan Selesai sebelas pertemuan SIM keluar Kalau sudah SIM keluar kena tilang Bayar di sini atau pengadilan nah, Ini harus jelas Artinya apa? Jangan sampai tak pandai membaca Quran Saya sudah tua Pak Ustaz Tidak ada alasan Ada orientalis dari Perancis Disiarkan di TPI dulu televisi pendidikan Indonesia tapi karena tiap hari film India ditutup tak sesuai judul sama isi saya nontonnya jam 12 malam dulu acaranya pas jam 12 malam bagus-bagus tapi siapa nonton jam 12 kata orientalis Perancis bacalah Al-Quran dengan bahasa apa dia diturunkan baca Quran dalam baca Quran itu ada nafas ditahan يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ada terapi di sana napas tak boleh curi napas napas tak ya hujan lama-lama hilang nanti ada makharijul huruf ada idram ada ikhfa ada qalqalah يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين terapi makanya orang yang stres suruh baca Quran tenang walaupun dia tak paham sudah dibuat beberapa kali percobaan satu percobaan di Itali dibuat dua ruangan kedap suara ruangan ini diputarkan Quran ditanam pokok jagung ruangan ini kosong, tak ada pokok. Ada pokok jagung, tapi tak ada Quran. MP3 diputarkan terus. Ternyata setelah dipanen, cepat tumbuhnya lebih cepat dan lebih manis buatnya. Yang membuat percobaan bukan orang Islam, tapi orang Barat ingin menguji betul tidak Al-Quran. Tapi yang begini-begini tidak diekspos. Yang diekspos itu yang mendiskreditkan Islam. Insya Allah Islam akan bangkit. Kenapa? Anak-anak kita belajar Al-Quran dan dia menemukan mukjizat Al-Quran yang tak terpikirkan di otak orang sekarang. Allah Akbar. saya di panel berdua dengan dokter SPOG. SPOT spesialis ortopedi tulang belakang. SPOG spesialis kandungan. Ustaz, besok datang ke TVRI Riau. Ya, kita akan bahas masalah kandungan. Salah sambung. Saya bukan orang kandungan. Ustaz bacakan ayatnya aja. Nanti yang membahas masalah kandungan dokter. Oke okay lah kalau begitu. kata Pak Dokter Ustaz Soman saya pernah satu majelis sama orang dokter Amerika saya ceritakan ini dalam kitab suci kami manusia diciptakan dari nutfah sperma maaf berubah menjadi alaqah darah berubah menjadi utwah daging berubah menjadi izam tulang maka saudara izam lahma tulang dibalut dengan daging semua ansya'anahu al-qat'akor berubah manusia tujuh perubahan sperma, darah, daging, tulang dibalut dengan daging jadi makhluk sempurna. Tanya agaknya ke dokter Amerika. Dokter, apa pendapat anda dengan kitab suci kan? Di mana ini? Di Quran. Siapa nabinya? Muhammad. Mungkin nabi kalian itu sudah punya teleskop. Bagi kita sudah saja. Dari mana nabi Muhammad tahu itu? surat An-Najm menjawab, Wama yantiqu anil hawa. Dia bicara bukan mengikuti otaknya, bukan hatinya, bukan hawa nafsunya. Inhuwa illa wahyun yuha. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Merkurius berputar. Ini Neptunus berputar ini Saturnus berputar, ini Mars berputar, semua planet berputar. Yang jadi masalah ada matahari di tengah. Apakah matahari ini berputar atau tidak berputar? Tak ada yang bisa menjawab. Akhirnya NASA menemukan ternyata matahari berputar kencang di tempat diamnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wasamsu tajri li mustaqarril Zalika taqdirul azizil alim Wasyamsu matahari Tajri berlari kencang Li mustafarillah Di tempat diamnya Dia tidak lari ke mana-mana Dia berlari kencang di tempat diamnya Zalika taqdirul azizil alim itulah ketetapan Allah Ta'ala. Andai dibuatnya matahari ini bergeser dekat ke bumi, terbakar kita. Andai dibuatnya matahari ini jauh dari bumi, beku kita. Maka takdir ketetapan Allah tidak dekat, tidak jauh, sesuai kehendak. Tapi sampai masanya, dia benturkan planet ini. Ila sama umpatarat langit terbelah. Wa idal kawakib umpatarat planet terbelah. Planet bertabrakan. Bumi meletus Mai air laut ke darat hancur semuanya maka saat itu tak ada makna manusia yang bercerita itu siapa Al-Quran maka anak-anak kita kita kembalikan kepada Al-Quran saya mulai ceramah tadi setengah sembilan sekarang pas setengah sepuluh di mana mana saya ceramah satu jam sesuai yang tertulis di botol 600 ml asal lebih daripada itu tumpah Tadi saya sudah diberitahukan bahwa pertanyaan yang sudah masuk selama seminggu ini 2000 pertanyaan. Itu yang akan kita jawab sampai azan subuh.